وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nije nas Allah Đelešanu stvorio onako bez veze. I to potvrđi na drugom mjestu pa kaže أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ Zar mislite da ste bez veze stvoreni? I da se nama nećete vratiti? Mi tako prevodimo i Korkut je tako preveo. I to se tako prevodi od prilike da bi na neki način rečenica imala svoju ljepotu. A bukvalan je prevod zar računate, jer je upotrebljena riječ Isab. Efa hasibitum, zar računajte, budite matematičari, računajte, pa da vidite, pomnožite to i kažete na kraju jednako je da ste bez veze stvoren. Ne, ne, ne, ne. Allah u prvom slučaju kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da me obožavaju. Ja ejuhan nasu ubudu rabbekum, alladhi je halakakum. O ljudi, obožavajte Allaha koji vas je stvorio. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء من دونكم إن كنتم صادقين أكو سومياتي da smo mi vas bez veze stvorili i da se nećete nama vratiti, načinite vi jednu suru Uradite neko čudo vi, uradite od sebe ta slabašna stvorenja. I pozovite svjedoke da vam to posvjedoče. Ne možete to nikako. Ne može to taj slabiji čovjek. On mora da kaže na kraju La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Znate li La ilaha illallah sa koliko je harfova napisana? tri harfa koja se ponavljaju. Lam, elif i ha. La ilaha illa Allah. Znači nije nas Allah Đelešanuhu stvorio osim namjeski, nije nas Allah Đelešanuhu stvorio bez veze, Allah Đelešanuhu hoće od nas da mu robujemo, ali ova riječ robovanje nekako u našim bubnićima gruba. Ja ne znam engleski jezik, ali kažu da riječ u engleskom, možda će neko se toga sjeti sada, robovanje ima lijepo značenje. Da, to je, da je to počas nekakva. Kada se kaže na engleskom robovanje, ibadet. A kod nas kad se kaže robovanje, nekako grubo djeluje. Ali kome ti čovječe robuješ? Pa ti na Dunjaluku svaki dan robuješ. Nekome ko ne zaslužuje. A Allah Đelešanuhu jedino zaslužuje da budeš njegov rob. I zato Allah Đelešanuhu se obraća svim ljudima, ne vijednicima samo. Pa kaže, ja ejuhan nasu, abudu rabbekum. O ljudi, obožavajte Allaha Đelešanuhu. Ja kao mi abudullah, malekum min ilahin gajru. Poslanici su ovako govorili, o narode, obožavajte Allaha dželešanuhu, jer vi drugog Boga sem Allaha nemate. Razmišljajte o jednom detalju. Čovjek je, draga moja braća i cijene sestre, stvoren od duše i od, i od tijela. Pogledajte ovo tijelo. Evo malo prije bila prelijepa večera. Kaže ovako vi dočekivamo musafire i tu ste položili čista desetka. I onaj ko nije bio gladan, nismo ga morali ubjeđivati da se primakne. Našo negdje mjesta i on u želucu. Kaže, mora stati. I ne moraš ga plaho ubjeđivati, nema te reduda. Ne uzmiće on nimalo, nego se primiće. Ako nema mjesta, kaže Ipsahu jefsahillahu lekum. Kaže, napravite prostor, Allah vam napravio prostor. Daj da i ja sjedem, nije to tvoja babovina, da ja malo žvačem. A kad si se prejao u životu da se nisi kajao? Uvijek si se pokajao. A hajmo sada razmišljati obratno. Nikad nije najavljeno predavanje. A da su ljudi od prve požurili, kao što to rade meleki, nego ti dođe šeta pa kaže jel to još nešto ima kazat, pogotovo onaj pustinjak iz krajine, šta ti on to ima kazat? Pa za nije sve rečeno? I ti se onda boriš. Kao što se ja dva dana borim, o čemu ću vam pričati? I tamo se izborio za temu, kad moj šeh obočak pokpio mi temu. Htio sam da vam govorim pouke sure sa... Ali neću govoriti to poslušajte šeha mog i vašeg, nadam se, izvucite te pouke. I znajte, imam Buharija imao svog učenika jednog koji ga nikad nije ostavio. Ima nija svog šeha koji ga nikad neće ostaviti, dok je na pravom putu. Iako vam moj šeh u suri sad napravio grešku, on je otišao na jedan ajet u drugoj suri, pa umjesto kaže fi se bili, ne, on je kao, kazao fi se bili, Svakome se uzima i oduzima, samo ne poslaniku, ali se ratu u sram. Lapsus napravio, iako je on hafiz Kur'ana. I svak može pogrešiti. Ali imam i muslim, nikad nije Buhari ostavio. Zato ga Allah uzdigao. 20.000 učenika je Buharija imao. I kada je proširena fitna o njemu, da je i on kazao da je Kur'an stvoren, ljudi su se razbježali i potpali pod tu fitnu mnogi. Ali imam i muslim, nikad nije nikad nije sumljao u svog šeha. Danas ljudi mnogi sumljaju u šehove koji su i naučili prve stvari. Vide da se nisu promijenuli, ali kažu, čekaj, zar ono, zar ono historije ne počinje od nas? Ovi novi, i mi sami često kažemo, historija počinje od nas. A Alija radijallahu ta'ala anhu kaže, men allami allameni harfa, dja'alani abda. Kome poduči jednom harfu, učinio me da mu bude sluga. I to je bilo pravilo kod Selefa. I zato slušajte šeha njegovo lijepo učenje, koje je zaista, kako kaže imam Buhari, kako kaže poslanik Ali Salatu Usanku u Buhari, men lem je taganna bil Kur'ani, pa lej se minna. Ko ne ukrašava učenje Kur'ana kada uči, nije od nas. To je Allahov govor. To je nešto najljepše. To je muđiza. Pa mu treba tom govoru dati njegovo pravo. Ko ne može i pati se, imaće dvije nagrade. Jednu za učenje, a jednu za pačenje. Pa mi je šef popio temu, pa sam nija imao problem druge vrste. Vi ste imali problem borbu sa šeitanom, pa šta će nam taj više kazat? Nema više potrebe, sve imamo na Pentium, ovaj ili onaj. A meni je šeitan govorio, pa ti nemaš više šta kazat, gotovo je. Nema više tema, sve si ispisalo što je bilo, popise i biži u šumu tamo negdje. Ali kada nađemo temu i kada ti dođeš na predavanje i kad završi ta tema i kad završi predavanje, pitaj sebe bili prodao to. Onda se ne kaješ posle, kao što se kaješ posle one večere koja je pretrpala tvoj želudac i ostalo ti je samo da se ili da umreš ili da se valjaš. Treće izbol, treće, treće rješenja nema. Uglavnom, takav ne, nisi prespio ni u namaz, ni u krevet, nigdje. Ali poslije ahiretske večere osjećaš tek da počne, kao da se ponovo rodio. Kao da te majka ponovo rodila. I zato Allah Đelešanu kaže Ja ejuhel ledina anemu isteđibu lillahi volir rasuli ida da'akum lima juhjikum wa'lamu baina al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi تحشرون O vjernici odazovite se Allahu i njegovom poslaniku u ono što će vam ponovo život dat ponovo se roditi iz početka i znaj dobro ovo je odgovor za ovo što govorim da se Allah upriče između čovjeka i njegova srca i da će se Allahu vratiti poslanik ali salatu wasalamu koji je znao da ga je Allah pripremio za džennet i neće ni jedan pegamber otići u džahennem, konstantno je učio Allahumme. Ja mu kalliben kulube thebit kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš srca ljudi, moje ustabili na tvojoj vjeri. Zato, draga moja braća i cijene sestre, pobjedimo šeitana I kada god se govori o Allahovoj vjeri, potrčimo tamo. Jer kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, koji je bio iskren u svom govoru. Govorio je sljedeće, da ste vi iskreni mu'mini, nikada se Kur'ana zasitili ne bi. I umro je učeći Kur'an. Ko je šta zagovarao i šta je bilo u čijeme srcu, to je jednoga dana došlo do, do izražaja. Pa ko je imao nifat, kad ta će izaći? ko je imao, želio da s ovom vjerom postigne dunjaluk, izaće jednog dana na vidjelo, ko je tijelo da se ljulja ovako ko i ja, i stolicu neku dobije, šta je ko tražio, dobio je. I tako će biti. Ja vama sve govorim, a ne znam o čemu ćemo razgovarati večeras. Znam, hvala Allahu Tebarek evo ta'ala, i ja sam dobio borbu, bar sekundarnog karaktera sa šeitanom. Govorit ćemo o optimizmu. Danas gdje god dođeš, ljudi samo kukaju. Resecija, re, kriza. Nema se para. To izgleda, izgleda kod da ne bi slučaj neko pare tražio. Kukaju ljudi. Šta te boli? Kaže, sve me boli. Ne do Allah da te sve zaboli. Da te dva oka zabole i dva uha i jedan Nos i svi zubi odjednom i kućina, kutnjaci i ošnjaci i prednji. Ko ima prednji? Da te, op, da te nokti zabole. To je samo vanština. Ne do Allah da ti se unutra upali dva bubrega, džigere i bijela i crna, crijeva. I da te zaboli onda onaj sad glavni, a to je srce koje može da zaboli i koje može da pregori i koje može da umre. Znači, ljudi danas neistravno daju odgovore. Mi muslimani imamo li pravo na optimizam? Svakako, draga moja braća. Allaha mi, kada sam danas došao ovdje, bio sam ja ovdje skoro je tako, a bio sam nekada prije deseta godina i vidim ja nove ljude. Vidim ja pomake. Možda vi to ne primijetite. To ne znači jeste vi dobri, ali vi trebate biti bolji. Ali gdje god krenemo, vidimo hajr. I vidimo da se Islam budi u čitavom svijetu. Ova dava znači plijeni kineze. Eno u Grčkoj ove davi. Sad sam bio u Turskoj neki dan. Za mene kirame da vidim 450 turaka da misle koji ja ili bolje od mene, tako je bolje kazat. Živio sam za dan kada ću naći Turčina da je iz tarika taj skočio. Pa sam, alhamdulillah, vidio ljude koji, znači, su na menheđu ehlu sunneta u džema'a. I to je blagodat. I kada vidimo da naš brat Taliban, koji još uvijek nije uspio da nađe par papuče ili iz, iz, iz jedne firme. Možda jedna 45, a druga manja zabroj ili veća zabroj. Ali ga je Allah pomogao da je na najve, pred najvećom silom svijeta stao i kaže samo ti pojačaj, pošalji i švabu je Engleza i Amerikanca. Bujrum došto vam. Zašto da čovjek ne bude optimista? Kada vidimo da naše komšije i vuk iz Zagreba i vuk iz Beograda reže na nas. Prije nas 11 puta poklali kroz historiju i prodaju nam opet laž kako se to desilo slučajno. Ali ovoga puta Allah dželle Đelešanuhu poslao nam regulator na Balkan koji se zove El Wala wal Bara. Ljubavi mržnja. Volim koga je Allah naredio, a mrzim koga je Allah naredio, Pa tamam da ga je moja majka Rasima rodila. I ne mereš me vlahu više nikada kupiti ni za fabriku drine, a kamoli za kutiju cigara drine. I šta god ti odabereš, men paši. Ako ćeš da se boriš sa mnom, ekonomijom, pobjedit ćete uz Allahu pomoć ako se budeš borio ratom koji se zove nemoral, nikad više garderobe nije bilo, mi ćemo se obući. A vi se samo raspremajte. Ako budeš uzeo i pušku u ruke, pa to je naš Bajram. Mi za Bajram pucamo, ako ne smijemo više iz pušaka, bar kupimo kineski petardi. Pa ti izaberi Aran. Nama ide u prilog Islama. A sve što je Islam propisao, mi kažemo ehlemu selem. I mi to uzimamo. I zato se ponovo okupila elita iz Daytona, došla u Sarajevo da vide šta će sad. Ako nam ne daju Evropu, nama dobro. Jer mi smo u Evropi, mi znamo geografiju. Ako nam dozvole da uđemo u Evropu, eto mene ovdje svake hefte. Malo udaram po prsima, malo po džepovima. Znači, nama ide u prilog, samo vi izvolite, ali da vam kažemo, nikada se ovoga odreći nećemo. I šta, kad nas dirate, onda smo samo još ozbiljni. I zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, Mi imamo pravo da budemo optimisti. Kada vidimo te rezultate, nije džaba Allah Đelešanu kazao وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Nemojte tugovati. Znači, budite optimisti. I ne bojte se. Budite sigurni. Vi ćete biti gorni kada budete mu'mini. I zar to ne vidimo? Zar ne vidimo da nas je Allah Đelešanu uzdigao? Pa vi ovde neke ljude postrojavate, a njihov je jezik kuranski. A ti ne znaš možda ni abacedu abace arapsku na pamet. Ali se držiš principa Islama, pa te Allah uzdigao. Bez obzira što tvoj jezik nije kuranski jezik. Milion dokaza je danas da trebamo biti optimisti. Zar ne vidite da čovjek koji je dojuče bio bokser, dojuče bio nevijenik, kad kažem dojuče, ne mislim bukvalno, naš brat brate Bohamza, Fogel, jel? Koji polako uz Allahu pomoć osvaja što nisu Turci svojili. I vidimo, hvala Allahu Đelešanu, da ljudi ulaze fi din etvađa u skupinama ulaze u Allahu vjeru. Ko je to mogao predviditi? To je ono što je najavio poslanik Ali Salatu Veselam. I to kad je najavio? Kada ja i ti bi rekli kako sad baš moraš to najavljivati kad nikakvih činjenica nema. Kopa poslanik Ali Salatu Veselam kanal. U kanalu Allahov poslanik u Hendeku kopa kanal oko Medine. Nije on na IKM-u, a drugi kopaju. Nije on u jednom, na, u jednoj dolini, a događaj u drugoj dolini, kao što se danas kod nas dešava. Nego je on svakdje sa svojim ashabima. I kogod ne bude sa svojim ashabima, ostavit će ga ashabi. Bez obzira pametnije kompjuter i od mene i od tebe. Pa kada je najtvrđije naišlo, onda nije rekao ko je najjači ovdje među vama iz iskogradnje, daj ga ovam. Nego je se on patio u krampa, sallallahu alihi veselem, i kad je udario u najžešću stijenu, rekao je, uzet ćemo Persiju. Pogledajte, mutepa ila. Pogledajte, optimisti. Kad je udario u drugu stijenu, kaže, uzet ćemo Bizantiju. Oni koji su bili bolesni rekli su šta ovo ovaj priča? Šta ovo ovaj kaže? Allah ti kaže da će ti nagradu dati od 1 do 700 puta i ti sumnjaš. Šef ti najavješ te povećat plać samo za 1,5%. Ti ga poljubiš u oba oka, u čelo, zoveš ga na ručak, So Sofil guti, tako kako se kaže, So Sofil danke. A Allah ti kaže, moj robe, uradi ovu stvar. Ja ću te nagraditi od 1 do 700 puta. I više od toga. I ti kažeš, Allahu, ja sam već ovaj donio nije da napustim tvoju firmu. Takvog treba podhitno na psihijatriju kakvu ili kakvog dobrog hođe da ga istuče po leđima, a da mu u prsa uči Kur'an, ta ima džina u sebi. Sa njim nešto nije dobro. I zato kažem, poslanik kada je selan je bio optimista i naučio nas je da budemo optimisti. I to moramo, pogotovo mi danas biti, kada vidimo toliko znakova. Gdje god pogledamo, kaže mi jedan brat u Holandiji, kaže, namjerom sam odšao u jedno selo. I rekao sam, e ovde sigurno nema mešina. Kaže, ja se zagleda kad vidim ja Turčin, drži sabi, sjeće kebab, pitam ja njega, Moše, Moše, kaže, 200 metar. U pol sela, kaže, Turčin je došao i ima mešin. Juče mi braća kažu kod Klagenfurta tamo, tamo gdje se ide na skijanje, ima neki skijaš tamo poznati, i kaže, radili smo nešto tamo, pa smo rekli, džuma je, trebamo uklanjati džumu, trebamo, i tragamo tamo u tom selu skijaškom, sigurno nema mešćid. Kaže, brat, Allah mi, ja nisam u Austriji je mešćid bio. Ovo je dokaz da Islam se, draga moja braćo, budi. I rekao je poslanik, kada se ratu u kako je došao u, u Sahihun da će ova vjera doći gdje god dolazi dan i noć i uđe u svaku kuću, bila ona od čerpića ili zidanog karaktera. Ponosnikom ponosnika ili poniženjem poniženom. Allah će uzdići svoju vjeru. I zato mi muslimani moramo biti optimisti. Ali kad kažemo optimisti, je tako dobro se najesti i šaku pod glavu i govoriti pucam od optimizma takava. Ne, ne, ne, ne, ne, Šta je radio poslanik Ali Saratu od sram? Je li on govorio optimizam, a sjedio u hladu negdje? Ne, draga moja braća. Nego je kopao hendek. Znači, ko ima pravo na optimizam? Onaj ko najviše zalaže od svoga imetka, svoga vremena, svoga znanja i troši ga na Allahovom u ta'ala putu njemu se sve više oslađiva da bude optimista. A onaj što malo dijeli i škrtari o sebe, o svog vremena, o svog znanja, on kaže, o čemu ti govoriš, kakav optimizam? Pa vidiš ti havariju, epidemiju grijeha i on tebi donese neke dokaze koji, ono je tako, grijeha je puno, ali živ bio, mi vidimo nešto što ti ne vidiš, tebi je koprena, tebi je neko ugradio, posebne nekakve roletne nauče. Da ne vidiš tolike dokaze oko sebe. I ovu omladinu. I ovo buđenje islama. I zato kada kažemo, draga moja braćo, da smo mi optimisti i zaista moramo biti optimisti, onda optimizam podrazumijeva, podrazumijeva ozbiljna rad. I zato ashabi su primijetili jednog dana da je poslanik kada je salatu sam nešto posebno raspoložen. Pa su se tijeli raspitivati i tijeli su otkriti zbog čega je tako raspoložen. Pa kada su ga konkretno upitali, on im je proučio prvi deset ajeta sura Minun. I rekao im na kraju, ko strovede ove ajete u praksu, uče u džennet. Pa kad kažemo da trebamo biti optimisti, a optimizam je znači da budemo optimisti da ćemo ući u džennet, trebamo vidjeti šta to treba uraditi između ostalog, pa da uđemo u džennet i da budemo optimisti. Zato ćemo proučiti ovi deset ajeta, i neke od poruka izvuči i satin oko Bog da ovo naše, ovu našu ahiretsku večeru. Zato kad ja kažem pomakan se vam gore i nemojte plavo držati ove zidove, ima neki inženjer koji je pravio, neće to past. Zato što ja nisam neki veliki kuhar. Ova ahiretska večera ja sam nešto malo skromno skuhao i ako bude se odnicali dole, neće svakoga zapast. Pa zato da podijelimo pomalo i Allahuma rasit nakon toga. Kaže Allah tebareke ve taala: "Kad aflaha al-mu'minun." Pobjediće, uspjeće, biće spašeni mu'mini. Nas onda odma nas interese sa čime ćemo biti spašeni. Kaže, eladina hum fi salatihim khashi'un. To su oni koji su svom namazom, svojim namazima skrušeni, draga moja braćo. Ovdje nema govora, ovo nije mesela. Trebaš i klanjati u džematu, jesi li upotpunio sve ruknove, sunnene, vađive i tako dalje. To je daleko, ova tema je daleko od toga. To je znači, to je ono bez čega se ne može. Ali se na to stavlja još jedna jako bitna stvar, a to je el-hušu'. Da budeš Bogom pojasan. Da budeš, znači, u strahopoštovanju kada si pred Allahom Đelešanom. Kod nas zazvoni telefon na namazu i kao ništa se nije desilo. A znaš i da si nanio, znači, zulom, svim klanjačima. Samo što nisu počeli ljudi namaz da kažu Havali, evo me, na drugom rekatu. To je već počelo u tavafu i tako dalje. I na predavanjima, malo, malo čovjek skače kod da nam ravnjaku sedio žena zove neko ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje se, šta se? Jeste ona bila vam predavati, teško se tebi kad hoći dođeš. Znači, hušu, da čovjek bude, znači, u strahu kada je pred Allahom Đelešanu i zato je Ebu Bekr stalno plakao u svakom namazu. Pa je rekla Aisha, o Allahov posljednice, nemoj da Ebu, moj babo ide u mihrab, on stalno plače, on je rakikul kalb. Njegovo srce je tako lježo ko spužba. Mi danas kad vidimo čovjek zaplače, odmah idemo na druge stvari. Ili je posao izgubio, recesija ova, šta je bilo, da nije mu djeco neko odveo od kuće. Zašto ne možemo zaplakati? Draga moja braćo, kad se pojede kila somuna, znate što znači somun? To je znači debeli kruh u prevodu hljeb. I to je arapska riječ. Znači debeli hljeb. Ko pojede debelog hljeba kilu, ne može taj plakat na namaz. On će plakat od muka unutra. I valjati se po džami ili kod kotuči. Ili na ne, nekakvom odjelu za stomačne bolesti. I zato kaže poslanik kada je salatu o salam, kako bineži, imam i muslim, imam i Ahmed, i Nesaja od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kaže, ti belije mine dunja el utru nisa, وجعلت قرة اعيني في الصلاه kaže meni je prijatno od unjaluka mirisi žene ali užitak moga oka je u namazu i testiraj dragi brate i ja sebe i ti sebe i ti sestro sebe pa dadi sebi sama ili daj sebi sam ocjenu ima li užitka u namazu ili nema ili je za čorbom stalno užitak ili nekim drugim dunjaličkim užicima. A Allah je opisao nevijenike da oni u tome uživaju. I to su lahadat. Dajte mi čovjeka koji je uživao 24 sata. Ne može to na dunjaluk biti. Jer to bi odmah bilo predgrađe džaneta. Nema toga. Nego na dunjaluku imaju znači trenuci uživanja. Ali imaju sahati uživanja u ibadetima. Pogotovo u namazu. Kada bi govorili, draga moja braća, o namazu, onda bi mogli po mom skromnom znanju tamo negdje do vitre namaza govor, ne mogu do sabaha, šest safe bi mogu do tonove godine pričat, a ja bi mogu negdje do vitre namaza. Toliko ima ti dokaza o kojima se može kazati, a nije vakat da o tom je plahu oduljimo, nego govorimo ako hoćemo da uspijemo i ako kažemo da moramo biti optimisti, onda će se taj optimizam vidjeti na nama, kada mi obavljamo namaz, koje su to velike pripreme. I zato neka svako razmisli i povede računa o svome namazu. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Biće spašeni, imaju pravo na optimizam. Oni koji se ne bakću onim što ih se ne tiče. Čije mi danas probleme uglavnom rješavamo? Tuđi. Mi smo, znači, kad je za tuđije probleme i tuđije prekršaje. A, znači, živimo često u epidemiji svojih poročnih i personalnih problema. I zato je osobina djernika koji hoće da bude uspješan i da bude napredan i da bude optimista, da se ne bakće sa problemima koji nisu u njegovom dometu. Bio nam je jedan šejh, pa kaže na aerodrom vidim dječaka, kaže i on nešto tamo radi. Pa sam kaj ti onako malo sa da porazgovaram, pa mu kažem, a šta ti ovdje radiš? A on mene pogleda, ne znam ko sam ja. Kaže, min husnil islamil mr'i terkuhu mala ja'nihi. Od lijepog islama kod čovjeka je da se ne bakće s onim što ga se ne tiče. Kaže Allah mi da sam putovao sam da upoznam ovoga dječaka. On je meni, kaže, lekciju održen. Jer svaki ima pravo da održi lekciju. Znači, šejh nema potrebe da se bakće sa tim dječakom. Ima i on svoj neki zadatak. I zato je u Titinoj Jovankinoj državi svaka baba bila sipa tadašnja. Obaještajna služba. Udba. Ali ovdje kada govorimo, znači vjernik, ako se optereti sa tuđim stvarima. Pogotovo ono što nije domet. Danas, gdje god sjedeš u vjerničke krugove, ili zikre daije, ili zikre grijehe, u najmanju ruku, pričaju onome što ne smiju. Pričaju kako se žele, ne smiju se žele. Pa kad nešto ne smiješ, nemoj to li pričati, šuti ba. Nemoj sam sebe otkrivati kako si hrabar, na kraju Skoro jedan, jedna sestra me zove i kaže, jesi li ti ovoga mog zapalio, šta je sa njim bilo, šta je bilo? Kaže, on viče da bi se ženio. Pa šta si mu ti rekla? Pa ja sam mu rekla da bi ga ušutla, kaže, nije nikav problem, doveti tu neku mladu, ali da te opremi u riješ talibanima tamo. Kaže, ženo, pa ti znaš da ja, da sam ja pred, pred izulim. Nemoj, kaže, ovaj, to više spominjati. I kaj ušutio se više ne spominje ni talibane, ni talibanku. Znači, nemoj pričati o temama ako ne smiješ to sprovesti. A pogotovo nemoj pričati o temama za koje te Allah Đelešanu će te dobro pitati da sudi na dan. Jer ako nisi završio kadiluk, ne možeš suditi ti ljudima. Sudi sebi i sudi onima koji su po tvom Pokroviteljstvo znači oni kojima ti, za koje ćeš biti kažen ili nagrađen na sudnjime danu. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَعِلُونَ To su oni koji zekat daju. Draga moja braćo, mi danas i vjernici, mene skoro pita brat, može li zekijat za davu? Rekao, propao je umet koji bude živio zekijata i davu svoj financirao. To nije tvoj metak pa da ti ocjenjivaš gdje on može. Tvoje je da daš, a to za davu po mom mezemu ne može. Ima osam kategorija u koje može, a tvoj imetak i moj imetak koji je sladak, treba ga dati na Allahovom putu. To je bila vjera naših pradjedova. I ako tako ne budemo radili, dok ćemo stići? Pravimo džinima kuću, a malo ulažemo za budućnost i svoju i tuđu. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ To su oni koji vode računa o svojim stidnim mjestima. Draga moja braćo, nikad više garderobe, a nikad manje stida. Danas najpobožnija muslimanka nosi do članka, slijedi sunnet muškaraca, a muškarci nose do zemlje, slijede najliberalnije mišljenje za žene. Jer ko žena po najliberalnijem mišljenju odjeća mora biti do zemlje. I to nema razmimo ilaženja kod učenjaka. A vi opet ko šeha sad da provjerite. Samo može biti više od zemlji. Može biti lakat i može biti pedalj. I zbog čega je danas nestalo morala? Zato što je došlo, došlo do poremećaja. Ljudi ne vode računa o svojim stidnim mjestima. Zašto je Islam propisao da lijepo sjediš? U halu kad hoda, oda, hodaš ima način kako mora sedt. A kamoli u džami, a kamoli u društvu i kamoli na drugim mjestima. Da bi vodio računa o stidnim mjestima. I zato kaže poslanik kada je sam, ko mi garantuje za dvije stvari? Ja mu garantujem džennet. Men admene lijema bejne lehjejn. Ko mi garantuje za ono što je između dvije brade? Kakve dvije brade? Pa prko je brada. Oma bejne riđlej, admantu leho bil džennet. I ko mi garantuje za ono što je između dvije noge, ja mu garantujem džennet. I danas vidimo u kojem pravcu ide svijet. Kao noj. Noj znači živi o strasti, dajemo jesti, pit i glavu sakrit kada dođe opasnost. Ostalo ne zna da treba sakrit. I zato je Allah uporedio nevijenike koji je kununo je jedu i žderu kema te'kulu l'an'am. Wan naru mesvel lehum. Kao što jede noj i njima je vatra najpričan jedinicima. E vjernik mora biti Ola kad halakna l'insane fi ahseni takvim. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku. Ali ako ne bude tako, thumna radadnahu esfale safirin, vraćimo ga u najružniji oblik. I zato kada je Allah kazao za majmune vakunu okidata terhasi in, budite majmuni prezreni, ima li šta fino na majmunu, pokušajte naći. Ima li neko da kaže, e, ima na majmunu nokat moj, onaj, onaj dole na malom prstu, baš moj fin. -a. Allah rekao, budi majmun prezreni, budite majmuni prezreni i nema na njemu ništa lijepo. I zato vjernik mora da vodi računa o svom stidnom mjestu illa ala على aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru ملومين إما tu إززيتك Znači, Allah je dozvolio užitke i rekao je poslanik, kada je selam, da mu je prijatno mirisi žene. Znači, Islam nije došao kao kršćanstvo da zabrani kod katolika. I ja kažem jednom katoliku, vi da ste pobožni vas, da ste za 30 godina nestalo. Jer kod vas daj po Božiji, po vašoj vjeri, navodno, po navodnim znacima, ne smiju se ženiti. Znači, vi da, evo, zašto nas bošnjaka ostala suritka na Balkanu? Zato što je Kajmak umro. Ili je ošao u Tursku. I tamo malo, malo, kad sam pričao sa Turcima, kaže, pa ja sam bošnjak, pa i ona je bošnjak, pa direktor škole u Belgiji bošnjak, a Turci. Znači, Kajmak je naš tamo. Pa ako mi budemo kao katolici se ponašali jedno dvoje u dobu kada znači toliko garderobe ima i toliko mogućnosti, pogotovo vi ovdje u recesiji, najbolji izlaz da rađate djecu. Odobiješ veći stan, kamo seće da mene oči ovdje. Ne bi ja došao, ali da mi bar hoće taj doplatak nekako ali je Allah doplatak. O risku kum fi samaju oma adun, na pake vam dolazi sa nebesa i možda ono skupljate. Jer ti ja daje na papi, ja bi te zaboravio čest, umro ti po mom davanju. A što ja nisam još umro, pa nije ni mrav, onaj crni tam dok mu Allah ne pošelje meleka smrti. I njemu je večera stigla večera na crnom kamenu ovoj pomrčini. Znači ima izlaz, a to je da čovjek svoje strasti, znači udovoljava na halal način, onako kako je to Allah Želešanu dozvolio, sa svojim ženama ili onima koje su u njegovom posledu, to su robkinje. Mi smo danas robovi, pa o tome ne možemo plavo danas pričati. فَمَنِ ابْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ Ako traži mimo toga, taj sve granice prelazi. Danas ljudi, draga moja braćo, su srušili određene principe islama, a glume poštenje sa druge strane. Pa je sada izreka kada je poštenje samo onaj u moralnom smislu, kažu Kostanije blizu poštenje. To je kao pošten. Zato što ljudi svašta radi. Čak imamo izjavu neki popožni žena koje kažu meni je draže da on tamo nešta radi nego da mi ne dovede kuće to je nedu Allah nekada može biti riječ kufra. Znači da neko ismijava Allahov propis. Meni neki ljudi kažu mi čekamo kaš ti umri i taj tvoj projekat. A jedan mi brat kaže, kaže, bit će čorbi kada tebi se nešto desi. Naše kaže, sve žene će se okupiti i bit će to neki vanredni bajram. To je ovako smiješano, to je žalostno, draga moja braćova. A s druge strane vidimo da ljudi svašta radi i svakodnevno čujemo određene nemoralne radnje. Zato kada izađemo iz svoje, iz svoje prirode i ono što je Allah Đelešanuhu učinio da je dozvoljno. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Oni koji vode računa o svojim namazima. Znači, obavljaju namaz, draga moja braćo, na vrijeme. Šta primijetite ovdje? ovdje primijetite da Allah dželle šanuhu ponavlja znači dva puta namaz. Što znači da je namaz poseban ibadet. Počinje Allah dželle šanuhu sa njim i završava sa njim. To je dokaz znači koliko namaz, a prije toga spominje walladine hum li amanati wa ahdi raun. Oni koji vode računa o svojim emanetima, i ugovorima. Danas vidiš muslimane ne govore. Zašto ne govorite? Kaže, pa nismo dogovorni koliko će biti po satu i oću li ja njemu plati kad meni švabo plati ili kad ja budem tijel. I kaže, mi klanjamo jedan do drugog, znači potkajlavamo se, ali se ne meremo smisliti. Zato što nisu išli po islamu. Nisu napravili ugovor. Nisu napravili nekoga ko će im sutu sporovima, ni ovim. Nego se gomila problem I onda se ljudi mrze za 20, 50 ili 100 eura. Zato je emanet u dinu velika stvar. Ko nema emaneta, nema vjeri. Ko ne, dogovori, ko ne drži do ugovora. Ugovor u islamu, poslanik kada sam, kada je potpisao ugovor na UDB, iako je onako vanštinom bio neprevedan za muslimane, držao se do kraja, primi vjernik u meki islam, dođe u Medinu, mora se vratiti. Jedino je bio izlaz za žene, jer islam čuva čas žene. Znači, ugovor je i ahd, velika stvar, I zato vjernik koji hoće da uspije u životu i kod Allaha Đalešanuhu mora držati do emaneta i mora držati do ugovora. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ يُحَافِدُونَ Oni koji vode računa u svojim namazima. Ulajke humul warithun. Alladine yarithun al-firdaws hum fiha khalidun. To su oni koji imaju pravo da naslijede. Šta će naslijediti takvi? Naslijediće firdaws al-a'la. Najveći, najljepši džennet. I u njemu će vječno ostati. Draga moja braćo, ovo su samo neki detalji koji se traži od nas da budemo radiše i da budemo optimisti. I zaista mi muslimani imamo pravo da budemo optimisti. I zaista će ova vjera zavladat svijetom. al aqibatu il-muttaqin. I to mi vidimo svakodnevno. Da je završen sa bogobojaznima. Budi optimista, ali u istom momentu budi radiša za Allahu tabarake wa ta'ala vjeru. 12 havari juna je dalo beju Isao alaih salatu wa salam. 12 Ihna jaša je dalo bej'u Musa'u alaih salatu wassalam. Ansarije i muhađiri su dali bej'u poslaniku sallallahu alaih wassalame. I rekli su, nahnu nuba'iju Muhammeda, alla netruke džihade ebeda. Kaže, pjevali su po Medini, mi smo dali bej'u Muhammedu, da džihad ostaviti nećemo nikada. Tako su razumijeli vjeru I zato je Allah Đelešanuhu za njih kazao radi Allahu anhum wa radu an. Allah je sa njima zadovoljan. I oni su Allahom zadovoljni. I tako će biti i sa onima koji budu na njihovom neđu. Budu išli tim putem. Ništa se nije promijenilo. Kibla se ne mijenja, Kur'an se ne mijenja. Džennet se ne mijenja, džehennem se ne mijenja nemaš i ti pravo da se promijeniš. Moraš ići za svojim predsima. Kuda je išao tvoj pradedo od Selehu Saliha, moraš i za njim. I zato se to zove itiba'a. Baš bukvalno ideš i pratiš stope. I zato su ashabi stajali gdje je stajao poslanik, ali salatu selam. Abdullah ibn Omer, kada je jedna palma posjećena, on je pravio ponovo luk da se provuče tuda. Tako pa mi to danas uradili, da je budalo. No, pa vidiš, ti mi živimo u nodjednom vremenu, 21. vremenu. Zato neki klupani kažu da je poslanik danas živ i on bi farmjerke obuku. Ne uzubila. I zato Islam nema potrebe za uvozom ničije civilizacije. Islam je, znači, idealna vjera od Allaha tabarakevu ta'ala, samo je trebamo uzeti tu vjeru onako kako je objavljena, onako sočna, lijepa i prijatna i po njoj živjeti. I za kraj, draga moja braćo, jedna poučna priča, istinita koja ima svoju pozornike. Vidjet ćete na kraju, priča je lijepa, ali ono što se izvlači iz priče ne znam kao što vi razumijete. Bio jedan šejh koji je meni rekao da je napravio 200 džamija i živi i danas. Pa ja pitao kako si uspio. Kaže, reći ja tebi kako. To ću vam na kraju kazati. Kaže, pravio sam jednu ogromnu džamiju i stalo je. Džematlije su davale, davale, nemaju ljudi šta za sebe. Pa sam, kaže, jednog dana vidio da nije treba ponovo da ponovo da mu. Pa sam, kaže, održao hudbu i rekao ljudima, o ljudi, da vas malo, malo obradujem stigle su nam pare. Došlo je para u različitim devizama. Nemojte se više sikirat, ovo ćemo brzo napraviti. Ljudi kaže, osmije od a duha, drago im. Šeitani, uljevšo to, nemojte plaho, ako budete davali sve što će vama ostati. I kaže, podhitno, neka mi se odmah jave dvojica ljudi koji su dobri matematičari, valja to sve prevesti te pare. Ima, kaže, različiti valuta dolara, eura, arapskih dinara, ovi i oni. Odmah se jaše dvojca matematičara i sedeše u prvi sad. Ali kaže, draga moja braćo, imamo, kaže, samo još jedan problem kojeg ja ne znam riješ. Pokušavam, ali ne ide. Hoćete li da vam ga kaže, kaže, reci, kaže, pare su tu u vašim novčanicima, samo ne znam kako da izvadim. Ja više kaj metode nema. A tu su ogromne kaj pare među nama. I sad tako nije, draga moja braća. Pare su ovde, evo i. Sad je samo pojenta kako i iza... Možda vam priča neće biti na kraju slatka, ali to je vaš problem i moj problem. Draga moja braća, mi smo definitivno podvukli jednu crtu na, u dole u našoj Filđan državi i rekli da mi moramo svoje kutke imati. Deset godina smo istihare klanjali, i čekali da nam se nešto otvori i nešto da vidi treba, ali to ne treba. Mnogima se još nije otvorilo. Mnogi još izgleda klanjaju istihare, ali ja više ne klanjam, alhamdulillah. Istihara se klanja za neku, znači, muba stvar, za ibadete se plaho istihara, ne, ne došli da istihara još podne klanjati. Ja. Ta istihara je, znači, opasna istihara. Donijeli smo odluku da moramo u svakom našim naš, našoj kasabi praviti centar. Islamski kulturni centar koji neće biti bukvalno samo znači musalla gdje će se klanjati. Nego će biti objekat koji će imati popratne znači prostorije za razne aktivnosti koje evo imate i vi ovdje i ovo je jedan jer tako od islamskih centrova. I u tome uz Allahu pomoć više se nećemo dvoumiti. Jer mi definitivno samo da radimo s nama i od nas da te, od ove japije da tešemo ovaj građu, trebamo se puno umoriti. Šta je sa ovom našom djecom? Znaju li oni šta je el-vela wal-bara? Znaju li oni šta je šurutu la ilaha illallah? Znaju li oni podjelu imana? Znaju li oni tahavinsku poslanicu i tako dalje? To mi možda mislimo. Skoro na jednom sjelu jedna sestra rekla Rekao je Omer ibn Khattab, ona doba se, ko je taj, kao dakle on? Ne zna ona ko je Omer ibn Khattab. Kako će znat kad, se, kad joj je stalo dvije krpe u rukama, jedna, jedna mokra, jedna suva i oplagija. Razvija i zakuhiva. Ne čita se ništa, ne uči se ništa. Tako da uz Allahu pomoć, mi smo kod mene u Bužimu napravili tu neku tvrđavu pokrilije. Nismo tijeli plaho da se da plaćemo i druge moljakamo i napravit ćemo to za Allahu pomoć ili s vama ili bez vas. Ali pozivamo sve muslimane da se uključe u tome. Evo uskoro ako Bog da treba papirologija i u krupi da nam stigne, da napravimo jedan, znači, centralni objekat, jedan centar islamski koji će biti sad za sad za najmanje pet općina. Ali to ogroman projekat i još uvijek su papiri tu negdje da budu gotovi, Hidajet babo je u Vakufiju da ga Allah nagradi četiri duloma zemlje i to je, to je ono što treba da nas krasi. Mnogi vi imate zemlju. Mnogi imate šta u Vakufti. Izgleda ste džinima u Vakufili i ja i vi da stanuju u onim velikim kućama, ali o tom potom, tako da kažem, mi smo sada ovih dana u jednoj akciji da opremamo unutra mesidžit koji sam, znači, ima 105 kvadrata i veći od ovoga, znači, može oko 200 ljudi raha da klanja u njemu, plus mokri čvorovi, plus znači prostorija 65 kvadrata za žene, plus stan za šeha Daju i Kutubana. Tako da ovih dana znači opremamo to, želeći da što prije pokrenemo naše vikend medrese i razne vidovi znači druženja, predavanja, seminara, učenja arapskog jezika koje i vama ostavljamo ovdje u Asijet. Svaki narod ima svoj jezik, moramo i imati kuranski jezik, i Kur'an da učimo na pamet i arapski jezik da učimo. Na duge staze pa kako ko mogne zagrabiti. Tako je obratje i braća su večeras i vi ste već ako Bog da obavješti oko toga pa ko želi da učestije u tom hajru možete se uključiti. I drugi projekat, draga moja braćo, ja ne bi da govorim puno o sebi, ali volio bi da pokrenemo razmišljanje u najmenju ruku. A ako može i praktično nešto biti, to je nurun ala nur. Razmišljao sam jednom projektu, pa ću podijeliti ga zajedno sa vama, da se počnemo odgajati lagano. Vi dajete i ja dajem, svi mi trošimo, ili će treba, ili ne treba, mi negdje trošimo. Ali zaista, svi kažemo da je dava malo stala. Počela je dava ponovo da se prodaje. Pa se prodaju CD-evi, mene malo koji studio da pita, čeka živ bio, pa mi smo prodali tvoji neki cd eva toliko i toliko, evo tove pare, bar pola, pa ti napravi drugi, podijeli narodu. Sve je počelo nekako, znači, sa komercijalom. Pa sam došao na ideju i to me je podučio jedan šejh. Kaže, nemoj ljudi traži puno, brzo će te zamrziti. Traži pomalo i kad tražiš vode, ne kažeš daj mi puno vode da pijem. No kažeš daj malo vode. A čovjek kaže litru da se te pun bokal. Da si rekao daj mi kantu vode, oni bi svi traži kantu i ti bi ostao žedan. To je psihički moment. I zato, draga moja braća, mi smo pokrenuli u Bosni, nazvali smo to džema za davu, da ubijedimo muslimana da nam svake džume dadne po jednu marku. Da nam brat na zapadu dadne po jedan euro. I da od toga, znači, samo štancamo letke, CDV, javne tribine, tribine kao Ebu Hamza Fogel i drugi, da živnemo taj naš narod. Zamislite 300 ljudi po 4 eura mjesečno. To je 1200 eura mjesečno. To je znači 5000 CD-eva. I dođeš u moj bužin, kada je skup bužinskih seljaka četvrtkom, i podijeliš im svima po jedan CD. Znači, čitav grad, sluša ili gleda ono što sti njemu pripremio od ahiretskog ručka. Kada bi 5000 CD-eva podijelio u Sarajevu, to bi se, draga moja braća, osjetilo. A ne može, ne može ako ne budemo se svi uključili u to. Mene često ljudi za zovu, kažu što nam ne dođeš. Pa živ bio, na tepihu se još ne može leti. Ja, kako, ne, helikopter nema. Imam, ovo ide po zemlji, dok neće, samo Allah zna. A ne vre mi ono iša suritku, džaba je. Ne, na kajmak neće, kamo li? Jel? Ja ne kukam, braće, sebi zaista ništa ne tražim. Meni ne dajte ništa. Mene iskušajte, ali nemojte vjeru iskušavati davu. I zato, ko želi da se uključi ovaj projekat, vi odaberte sebi ovde čovjeka i hajmo neka to bude projekat na godinu dana pa ćemo mi nakon godinu dana transparentno izaći, a sami ćete vi čuti i vidjeti šta se sve izdogađalo. Od tribina, predavanja, druženja i tako dalje, tako dalje. Jer bez te žive dave, draga moja braća, razgovora sa običnim svijetom. Ja sam neki dan bio u pazaru. Ostao sam tri i pol sata na televiziji. Imate tu CD ako braća budu tijela, neka vam umnoži. Dogovor je bio 45 minuta Međutim, direktor televizije kaže, Fendija, samo naprijed, šest hiljada poziva sam imao. Narod voli islam. Možda im je čudo ono, otkud ovaj čovjek u televizoru, ovakav. Ne znam ja šta je, ali uglavnom ljudi su slušali i gledali. I kad sam hodao novim pazarom, oni stari ljudi kažu, evi ga, evi ga, evi ga je Fendija onaj iz televizora. Naši, mi se moramo pojavljivati mi moramo, znači, ovu, mi moramo imati svoji 600 minuta, ne 60 minuta, gdje ćemo mi, ne svoju propagandu, nego svoju vjeru tumačiti ljudima. Moramo im nešto dati. Prije Fendija obećavao, obećavao brašna kad je gladna godina bila. Pričao sam vam tu priču. Pa oni dolaze na teraviju, na Bajram, kaže, Fendija, gdje je to brašno? Ja sam kada nešto morao, provali da vi dolazite, kaj je Fendija, ako si ti nas prevario, mi smo tebe prevarili. Mi smo čitav Ramazan bez adresa u džami. e, znači, moraš ljudima obećavati CD danas, knjigu, kasetu. I ljudi sve više traže to, ima, daj. Pa hajmo u tome da budemo pomagači, a kogod ne može, draga moja braćo, pogotovo vi ovdje, ovoj sirotinskoj zemlji, kogod ne može nek se meni javi, Allaha mi veliko kome ja robujem. Ja ću ispoštovati godinu dana za njega, plaćam ja, uplaćujem četiri evra za njega. Znači, nek mi šapne, nek mi pošelje anonimno pismo i kaže, brate, ja sam pokušao, stvarno, ne ide nikako, sa četiri evra sam tebi dao tamo za davu i katastrofa je bilo proces. Učestvujemo u tome, imate tamo internet stranicu amber.ba, ima tamo žiro račun, ko bude tijel preko računa, samo neka naznači tamo kada uplačuje da stavi sa naznakom za davu. Da ne bi se trošilo u druge, u druge svrhe, pa da na taj način, da taj, na, na taj način lagano ti ćeš dati na drugom mjestu 20, 50 i 100 eura. Ali to je onako kada neko upali, a opet se ti ugasiš. Ali ovako da se naviknemo. Turci su, draga moja braćo, napravili program Znate li da su ovu Evropu, Austriju, Njemačku, pola miliona mujezina uveli? Ko fol mujezin? Dođe čovjek, pošalju mu garantno pisma, treba nam mujezin, moraju ovi dat. Turci odmah bune, učinu u straci. On dođe ovdje, mujezin i dva dana ide odmah u prodancu. Iz prodance ide, otvara sam, prodance zapošljava sljedećeg mujezina koji dolazi. I zato su doveli sada onu glasu Tursku, pa treba Evropa da uđe u Istanbul, a ne Istanbul u Evropu smalo. Znači, nemoj na početku ovaj, davati mi pet, jer ćeš brzo se ohladiti. Euro. Ali budi redovan. Svake džome neka ima neki Ebu Abdu, Abdullah neki koji će kazati, braćo, ako nemate euro da ja uplatim za vas. Ovaj. I na taj način da nađemo što više ljudi i da krene da svaki mjesec za Allahovu pomoć, u Bosni podijelimo desetak hiljada letaka, desetak hiljada CD-eva i da onda vidimo. Evo ja vidim ovdje mnoge, mnoga lijepa lica koja nisam nikad vidio. Znači, neko je sa njima radio tako. Neko ga je povukao lijepo za ruku, dao mu nešto. Meni dječ, dječak dođe u, u zenici, još mu je pampers možda na njemu. Kaže, ja tebe imam na kompjuteru. <laughs> znači, da, da nije imao kompjuter, da nije imao CD, kako me vidio tamo. I zato kažem, draga moja braću, to je projekat, pa ko želi, neka izvoli sve dobrovoljno, molim Allah, te barak, a ja lično ne bih da govorim o sebi, ali ja hodam puno. I zaista znam situaciju da nam pali on je znači jame dame. Zašto ljudi se odazivaju nekom je tamo ko nije naše pravca? Upravo zato što ljudi nailaze pored ljudi. Ja pitam jednog momka koji u jednom drugom taboru s jednim dajom kom je mi pregovaramo, ima derviški svoje ideja i tako dalje, kaže, ali kad si ti mene, kaže, Bilal nazvao? On naiđe pored mog stana i nazove me telefonom i kaže, brate, sjetio sam se tebe, ali nemam vremena halalim i bogati da se sratim i da ti kakav ti je hal u Ali evo, potrošit ću 20-30 peniga da se javim. I on mene kaže, s tim kupi. Kad si mi ti došao ili neki drugi daji, a kaže, pa mi ne znamo živi, stanujete nikako. Vi ste birani pretplatnike, nedostupan u svakom pogledu. I ko će vas onda slijediti, ko će vas onda pomagati? I zato kažem, jehovi svjedoci, doktori bez granica u Sudanu imaju helikoptere. Saburaju tamo i okupili Afrikanca i kaže im sad će Isus doći. I čekali Afrikanci, čekali, došao ovakav tek Indiji, neko pruči jezan koja mi odnosno klanjati k Indiju, ako dođe Isus, vi nama javite. I oni opet ne kažu, pa ne meramo više s ovim narodom. Opet saburaju. Mi imamo pravu vjeru. I imamo, znači, obećanje od naše pegambera, od Allaha te bareke o ta'ala, a mi kažemo, imam to potrebe. Molim Allaha te bareke o ta'ala da pomogne islami muslimane, da mi budemo pomogači Allahove tabarake u ta'ala vjere i da ako Bog da svojim radom i Allahom milošću uđemo u komšilu poslanika ali salatu wasalam šehida dobri učeni a to je najljepše društvo koje se može okupiti u džennetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.